Neka su salavati na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Mi se na početku i na kraju i u svakom stanju pokorno i ponizno vraćamo našem gospodaru uzvišenom Allahu i svjedočimo da ne imamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti.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 Iz emisije u emisiju saznajemo za nas novo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime i samim tim kroz ta Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena bolje upoznajemo našega gospodara. A toga smo prijeko potrebni. Allah nam je najpreči, a ovo znanje Znanje o Allahu i imenima direktno govori o njemu. Zato neophodno je da se vjernik i vjernica upoznaju što je god moguće više sa Allahovim lijepim imenima, jer putem njih upoznaju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako da vjernik i vjernica iskreno, ispravno obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i u tome ustraju sve do svoje smrti, ako u dovoljnoj mjeri ne poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato Allah kaže, ma qadarullaha haqa qadri. Ljudi ne poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala koliko bi trebali da znaju. Ne poštivaju ga. Ne daju mu važnost koja mu pripada. Zato Allah subhanahu wa ta'ala i na drugom mjestu kaže, fa'alam ennehu la ilaha illallah. Znaj, nauči, Saznaj da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Znaj i nauči kako kroz njegova lijepa imena, njegova uzvišena svojstva, njegove radnje, njegova dijela shvatit ćeš i bit ćeš ubijeđen da niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne zaslužuje, ne zaslužuje da se obožava. Od Allaha subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jesu i imena El Qawij i El Metin. Od Allaha i subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jesu i imena El Qawij i El Metin. Ova dva Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena imaju približno značenje. Prije svega, Allaho lijepo ime El Qawij spominje se u Kur'anu na devet mjesta – Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Ash-Shura Allahu latifun bi ibadih jerzuku men jaša al qaviju laziz. Allah je dobar prema svojim robovima. obskrbljuje ih kako on hoće. Jer je doista on al qavi, al aziz. Doista je on snažni i silni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hajj, prethodno spomenuti ajet Ma qadaru Allahe haqqa qadri, inna Allahe laqawiyun aziz. Oni ne znaju za Allaha koliko bi trebali znati. Oni ne vrednuju Allaha koliko bi trebali vrednovati, a doista je on Allah laqawiyun aziz. Ponovo potvrđuje, a doista je on Allah zasigurno qawiyun snažni, odnosno najsnažniji i onaj kome pripada sav ponos silni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mujadala كتب الله لأغلبن أنا ورسلي Inna Allahe qawiyun aziz. Allah je sigurno zapisao. Allah je odredio. Pobjedit ću ja i moji poslanici. Zašto? Zato što je Allah inna Allahe qawiyun aziz. Zato što je Allah doista najsnažniji i onaj kome pripada sva sila, sav ponos, sva snaga. I na drugim mjestima u Kur'anu spominje se ovo Allaho subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Qawi, kako rekao, na deveti mjesta. Što se tiče imena el metin ovo Allaho subhanahu wa ta'ala lijepo ime el metin koje ima slično značenje, kao što ćemo čuti ako Bog da, spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu. A to je 58. ajet sure Ez-Zariyat, kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o obskrbljivanju nakon stvaranja ljudi, nakon što kaže u 56. ajetu da je sve džine i sve ljude stvorio, samo da njega obožavaju, nije ih stvorio, da oni njega hrane, već naprotiv, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe huar razaq, dhul kuvvetil metin. Doista je Allah ar-rezaq, onaj koji sve obskrbljuje. Allah sve obskrbljuje, sve što vidimo oko nas. Allah subhanahu wa ta'ala sve to obskrbljuje. On je sve ovo i stvorio, nas i sve oko nas. Allah je sve to stvorio. I on je kadar da sve to obskrbljuje, održava i obskrbljuje, daje na faku obskrbu svima. Zašto? kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zato što je on zul kuvvetil metin, zato što on posjeduje neizmjerno veliku snagu. El metin, onaj koji posjeduje neizmjerno, neopisivo veliku snagu i ona je od uvijek i za uvijek s njim. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala lijepa imena El Qavi i El Metin spominju se u Kur'anu. To su Allahova lijepa imena kojima se on uzvišeni opisao. I oba ova imena ukazuju na osobinu Allaha subhanahu wa ta'ala, a ona je kuvet, snaga. Naprotiv, ne opisuju velika, neizmjerno velika snaga. Onakva kakva doliko je samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I ona je od uvijek i zauvijek s njim. Allaha subhanahu wa ta'ala ne snalazi nikakva nemoć, iscrpljenost, malaksalost, slabost i slično, kao što ćemo čuti u definicijama islamskih učenjaka. Kako rekoh, kada bismo se vratili na riječnike arapskog jezika i pogledali ime El Qavi i ime El Metin, koja im je osnova u arapskom jeziku? Odakle seže ovo ime? Vidjeli bismo dakle da El Qavi njegova osnova jeste kuvet. Kako rekoh, ova riječ kuvet ima značenje snage, odnosno onoga što je suprotno slabosti, što je suprotno nemoći, što je suprotno iscrpljenosti. Također, riječ kuvvet u arapskom jeziku ima značenje sile, ima značenje sposobnosti, mogućnosti, vještine, vlasti, moći i sl. Dakle, ova riječ kuvvet ima mnogo značenja, ima značenje snage, odnosno onoga što je suprotno slabosti, nemoći, iscrpljenosti, malaksalosti, ima značenje sna, e, moći, ima značenje vlasti, ima značenje mogućnosti i slično. Dok ime El Metin vraća se na glagol u arapskom jeziku metune jemtunu koji ima značenje, slično značenje, dakle ima značenje čvrstine, ima značenje jačine, ima značenje snage, ima značenje preciznosti. Pa na osnovu ovih značenja iz arapskog jezika, islamski učenjaci spominjali su definicije Allaho i subhanahu wa ta'ala lijepih imena al Qawi i Al-Matin. Vraćajući se na kuranske ajete gdje su ta lijepa imena ispomenuta. Pa tako vođa mufesira, komentatora Kur'ana, Ibn Jarir al tabari rahimehullahu ta'ala, kaže Doista je Allah qawi snažni, onaj koga niko ne može savladati, onaj čija se odredba ne može spriječiti, onaj čija se odredba i naredba sprovode nad svim stvorenjima i onaj koji žestoko kažnjava one koji ne vjeruju u njegove ajete, njegove riječi i njegove dokaze poriču. Allah subhanahu wa ta'ala je snažni, onaj koga niko ne može nadvladati, niko ne može savladati. Onaj čija se odredba ne može spriječiti kada Allah nešto odredi da se desi, makar se sva stvorenja skupila da odbiju tu Allahovu subhanahu wa ta'ala odredbu da se ona ne desi, ne mogu. Jer je Allah kavijun, snažni, odnosno najsnažniji snaga svih stvorenja je ispod njegove snage i oni niko od njih, pa čak i svi, ne mogu nadvladati, savladati Allaha subhanahu wa ta'la. Stoga njegove naredbe i njegove odredbe sprovode se nad svim stvorenjima i nikomu ne može umaći od nevjernika koji ne vjeruju u njegove riječi i koji poriču njegova znamenja, njegove dokaze. Zedjađ, rahimehullahu ta'ala, kaže El qavi jeste Allah koji ima potpunu moć nad svima. El qavi jeste Allah, snažni, najsnažniji, onaj koji ima potpunu moć nad svima, nad svim stvorenjima. Hattabi rahimehullahu ta'ala kaže, el qawi ima značenje svemoćnog, onoga koji ima potpunu snagu, pa ga nikada, ni u kojoj situaciji ta snaga ne napušta. Ne snalazi ga slabost, nemoć, iscrpljenost i sl. Stvorenja, ukoliko imaju snagu, A tu snagu im je opet dao Allah subhanahu wa ta'ala. Stvorenja, ukoliko imaju snagu, ona nije od uvijek s njima. Ona nije za uvijek s njima. Nismo se rodili sa snagom, je li tako? Rodili smo se kao slabašna bića, nejačka bića. Toku svoga života Allah nam dadne snagu. Postanemo snažni, međutim opet dolaze godine slabosti, godine starosti, kada gubimo svoju snagu. Dakle, Allahu pripada snaga onakva kakva dolikuje samo njemu. Stvorenja, ukoliko imaju neku snagu, imaju privremeno. I opet, i u toku te njihove snage, snalazi ih nemoć, snalazi ih iscrpljenost, snalazi ih malaksalost i slično. Allah subhanahu wa ta'ala el qawi, onaj koji ima potpunu snagu, nikada, ni u jednoj situaciji, ni u bilo kojem vremenu njegova snaga ne slabi. Ona je od uvijek i zauvijek s njim, od uvijek i zauvijek onako kako doliko je samo Allahu, on je el-qawi, on je najsnažniji. Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, kaže za Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime el-qawi, da je Allah subhanahu wa ta'ala el-qawi, onaj koga niko ne može nadvladati, niti mu iko može umaći. Onaj koga niko ne može na dunjaluku nadvladati, savladati, niti će moći neko preuzeti vlast sutra na ahiretu. Naprotiv, na dunjaluku Allah subhanahu wa ta'ala, on, on, niko drugi, on daje vlast kome hoće, koliko hoće od svojih robova stvorenja, mako oni bili. Allah im daje vlast, daje im snagu, daje im određenu moć. Međutim, sutra na ahiretu Allah nikome ništa neće dati. Njemu će pripadati jedino vlast. Limenil mulku lijevm, upitaće Allah subhanahu wa ta'ala. Sutra na sudnjem danu, kada proživi ljude i kada svi budu prestravljeni, zaprepašteni, oborenih glava, kada se ubijede da je istina ono čemu su pozivali poslanici i njihovi sljedbenici, limen il mulku ljevum, kome danas pripada vlast, lillahi il wahid il kahar, samo Allahu jedinom kome se sve podčinjava. Pa Allaha niko ne može nadvladati ni na dunjaluku ni na ahiretu. I to što Allah subhanahu wa ta'ala daje nekome vlast, daje nekome određenu snagu, niko Allaha subhanahu wa ta'ala ne može nadvladati. Naprotiv, nakon ove definicije, spomenut ću još jednu prelijepu definiciju od velikog islamskog učenjaka, Tuvejđirija, koji govoreći o ovom Allahom subhanahu wa ta'ala lijepom imenu, imenu El Qawi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala je El Qawi, snažni onaj koji vlada svim stvorenjima, onaj od kojeg nema nikoga snažnijeg. On je stvorio arš i kursi. On je stvorio arš i kursi. A u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nalazimo približno značenje tumačenje veličine arša i kursija. Pa je primjer sedam nebesa. Jeste, ovo je prvo nebo koje mi vidimo, iznad njega ima još nebesa. Sedam nebesa. Primjer sedam nebesa i arša, prijestolja Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah se uzdigao iznad arša, je poput primjera sedam halki, sedam prstenova halki bačenih u nepreglednoj pustinji. Allahu akbar. A zatim opet primjer Arša i primjer Kursija je poput primjera Halke bačene u nepre, nepreglednoj pustinji. Allah je stvorio taj Arš i taj Kursij. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio nebesa i zemlje. Sedam nebesa i sedam zemalja. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio sunce i mjesec. Sunce, sunce koje gledamo svakodnevno. I mjesec na večer. Allah je to stvorio. Allah je stvorio i ostale zvijezde i planete za koje znamo, za koje smo čuli i učili, u kojima smo. Allah je stvorio brda i planine. Allah je stvorio rijeke i mora, jezera. Allah je stvorio meleke o kojima slušamo i čitamo. Brojne meleke, neopisivo velike građe i snage. Allah je stvorio, Allah je snažniji od njih. Allah je stvorio životinje i bilje, rastinje i ostalo. Allah je stvorio ljude i džine. Jer je on el qawi, najsnažniji. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime el metin ima slično značenje kod islamskih učenjaka. Pa kaže <clears throat> Ibn Kutejbe rahimehullahu ta'ala za Allahu lijepo ime el metin da je on Allah subhanahu wa ta'ala el-Metin, onaj koji posjeduje neizmjerno veliku snagu. Zadžađ, rahimahullahu ta'ala, kaže el-Metin jeste Allah čija snaga i moć dosežu vrhunac. Vrhunac. Potpuna je njegova snaga i potpuna je njegova moć daleko od svake manjkavosti. Hattabi rahimahullahu ta'ala kaže El-Metin jeste Allah koji ima ogromnu snagu snagu koja nikada ne prestaje, niti ga u njegovim dijelima, njegovim radnjama, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da se on stalno zanima, da Allah subhanahu wa ta'ala stalno radi. Nikada ga u tim njegovim postupcima, radnjama ne snalazi umor, ne snalazi tegoba, ne snalazi iscrpljenost malaksaru, malaksalost, jer je on el-qavij, el-metin onaj koji posjeduje neizmjerno veliku snagu. Allahu akbar. Preko ovih riječi ne može se tako lahko preći. Ne imamo vremena. Ali o ovome treba razmisliti. Izađimo malo, pogledajmo oko sebe. Sve ovo stvoreno, dokle nam pogled doseže. Pa samo to. A kamo li drugo? Kolika je potrebna snaga da se to održi? Allah subhanahu wa ta'ala to održava i kada Allah dozvoli da nastupi sudnji dan, prestaće održavati. Allah će dati da se sve to uništi. Allah subhanahu wa ta'ala je najsnažniji. Kada se upoznaš, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, sa ovim Allahovim lijepim imenima, El Qawi i El Metin, i saznaš da je tvoj uzvišeni gospodar, Allah, onaj koji je najsnažniji, onaj koji posjeduje potpunu snagu, potpunu moć, ga nikada ne napuštaju, naprotiv, od uvijek i zaovijek su s njim. Ne snalazi ga nikakva slabost, nikakva iscrpljenost, nikakav umor, malaksalost. On ima toliku snagu da sve stvoreno održava i sve stvoreno obskrbljuje on ima toliku snagu da mu niko od nevjernika ne može umaći. Niti mu se iko imalo može suprostaviti mako on bio od stvorenja. Kada saznaš da je tvoj gospodar ovaka, onda na prvom mjestu trebaš biti ponizan prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Moraš se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je snažan, posjeduje najveću snagu i ima vlast moć nad svima i nad nama. Allahu niko ne može umaći od onih koji čine nepravdu, nasilje, koji čine grijehe. Allah će ih prije ili kasnije kazniti shodno njegovoj mudrosti i njegovom znanju. Zato boj se Allaha subhanahu wa ta'ala. Ostavi se grijeha. Allahu ne možeš umaći vrati se Allahu subhanahu wa ta'ala, bježi Allahu subhanahu wa ta'ala, pokaj se za svoje grijehe Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokoravaj se njemu uzvišenom, jer što god se budeš više pokoravao Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će biti uz tebe. To ćeš biti Allahu draži. Ne zaboravi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kako je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu kod imama muslima, Jak vjernik bolji je i draži Allahu od slabog vjernika. Jak vjernik, jak u pokornosti, jakog imana koje, onaj koji ustrajava u dobrim dijelima, takav je kod Allaha subhanahu wa ta'ala bolji i Allahu draži od onoga koji je slab, koji čini grijehe, koji ostavlja pokornost. Zato bježi svome gospodaru, požuri svome gospodaru s pokornosti s dobrim dijelima. Ne bi li mu bio drag, ne bi li te Allah zaštitio i bio uz tebe. Zatim, znaj, Allah subhanahu wa ta'ala el qawi, snažni, onaj koji posjeduje potpunu snagu, svaku snagu. I on je taj koji nama stvorenjima daje određeni vid snage, određenu snagu, jačinu pa nam je dao unutrašnju snagu, dao nam je sposobnost pamćenja, dao nam je um, inteligenciju i slično razmišljanje, dao nam je i vanjsku snagu, snagu u rukama, u nogama, snagu govora i slično. Pa kao što nam je sve to Allah subhanahu wa ta'ala dao, zahvalimo se našem gospodaru na tome koristimo svoj um, svoju inteligenciju, svoje pamćenje za korisne stvari, za pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, svoje ruke, svoje noge, svoj jezik koristimo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, na takav način mu se zahvalimo. Zatim, znaj da je sva snaga u Allaha subhanahu wa ta'ala. On je el qavi, on je najistažniji. Znaj da ne možeš raditi ni dijela pokornosti osim sa Allahom. Ne možeš se ostaviti ni grijeha osim sa Allahom. Ne možeš promijeniti svoje stanje iz bolesti u zdravlje, iz siromaštva u imućnost. Ne možeš promijeniti svoje stanje iz straha u sigurnost osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato dovi Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što činiš dobra djela, nakon što se približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allah spusti svoju snagu, svoju zaštitu, na tebe i uz tebe, isto tako dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Odnosno, spominji Allaha subhanahu wa ta'ala posebnim riječima. Koje su to riječi? La hawle, wa la kuvvete illa billah. La hawle, wa la kuvvete illa billah. Kod nas se često prevodi, nema snage niti moći osim sa Allahom. Odnosno, nema nikakvog kretanja, nikakvog mijenjanja iz jednog stanja u drugo, niti snage za to osim sa Allahom. Ne mogu preći iz grijeha u pokornost, iz bolesti u zdravlje, iz siromaštva u imućnost osim sa Allahom. Zato često govorimo ove riječi la haula wala kuvvete illa billah. I došli su brojni hadisi Allahov poslanika alejhi salatu wasalam koji govore o vrijednostima ovih riječi. Pa u jednom od hadisa se kaže u hadisu Ebu Musa Lešari radijallahu talan da je da su ove riječi la haula wala kuvete illa billah jedna od džennetskih riznica. Zatim se kaže u hadisu Ebu Zerra radijallahu ta'ala da je to riznica ispod arša. Pa se također kaže da su riječi la haula wala kuvete illa billah jedna od džennetskih vrata. Hoćeš li, rekao je jednom od svojih ashaba, hoćeš li uh, da te uputim na jedna od džennetskih vrata. Svakako, rekao je, la haula wa la kuvvete illa billah. Pa je došlo u hadisu da se sa riječima la haula wa la kuvvete illa billah sadi džennet. Sadi džennet, subhanallah. Pogledajmo, i ahiretske koristi, a i dunjalučke. Ko bude često, mnogo, kako kaže, Ebu Zer radijallahu talan oporučio mi je moj ili naredio mi je moj Halili, moj prisni prijatelj, poslanik Muhammed alihi salatu sam sedmero, pa kaže naredio mi je da često, da mnogo izgovaram ove riječi la haule, wa la kuvete illa billah. Jer se tim riječima, kako kaže imam Neuvi rahimahullahu ta'ala i drugi učenjaci, tim riječima čovjek daje do znanja da nema nikakve snage pri sebi odnosno da svako svoje stanje prepušta Allahu subhanahu wa ta'ala, da se maksimalno predaje svome gospodaru Allahu dželavala. Kada saznamo da je naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, el qawi snažni, nemojmo se ponižavati pred ljudima. Onaj koji je jedini dostojan da se pred njim ponizimo jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Pred njim jedino spuštamo svoje čelo pred njim se jedino pregibamo, ni pred kim drugim. Pred drugima pokažimo ponos i ljepotu svoje vjere. Budimo ponosni, ali ne da se uzoholimo, uzdignemo. Budimo ponosni svojom vjerom, ali ne činimo drugima nepravdu. Ne činimo drugima nasilje, zulum, ponosimo se svojom lijepom vjerom, ponosimo se svojim gospodarem. Nemojmo se ponižavati. Nemojmo se ponižavati pred drugima ni za šta. Za obskrbu najčešće ljudi se ponižavaju pred drugima. Za nisi čuo? Allahu letifum bi ibadih jerzuku men ješa. Wohu el qaviju laziz. Allah je dobar prema svojim robovima. On ih hrani kako hoće, koliko hoće, jer je on najsnažniji i njemu pripada sav ponos. Allah subhanahu wa ta'ala sve nas hrani Od Allaha to traži. Istinski se osloni na Allaha. Kako je rečeno, ukoliko želiš da budeš najsnažniji, istinski se osloni na Allaha. Ako želiš da budeš najsnažniji čovjek, koji je najsnažniji čovjek? Onaj koji se istinski, potpuno, u cijelosti osloni na Allaha. Ako želiš da budeš najimućniji čovjek, onda znaj, budi ubijeđen da ono što je u Allahovoj ruci, da je to bolje za tebe od onoga što je u tvojoj ruci. Ono što je kod Allaha bolje je zasigurno ono što ti trenutno imaš u svojim rukama. Misliš da ti to koristi, možda neće osvanuti kod tebe. Otiće iz tvojih ruku. Ono što je kod Allaha, što ti je Allah zapisao, odredio od obskrbe sigurno, to je bolje za tebe. Jer Allah naročito svome robu vjerniku daje ono što je najbolje za njega. I na Dunjalku i na Ahiretu. <clears throat> Zato oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala, na ispravan način shvatimo ovo ime, čuvajmo se da onu snagu koju nam je dao Allah subhanahu wa ta'ala i onaj ponos koji nam je dao Allah subhanahu wa ta'ala, onu vjeru koju nam je dao i na koju nas je uputio Allah subhanahu wa ta'ala, čuvajmo da ih ne zloupotrijebimo. Odnosno, čuvajmo se da činimo drugima nepravdu i nasilje. Ne zaboravimo da u Kur'anu Postoje riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u kojima kaže أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَةً Ako ti je Allah dao ogromnu snagu, ne zaboravi da, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zar oni ne znaju da onaj koji je stvorio da je jači od njih, da on ima veću snagu. Ove riječi Allah subhanahu wa ta'ala uputio narodu Ad, koji, kako kažu komentator, je bio najsnažniji narod ljudski, dakle, ljudi najsnažniji na zemlji. Ogromnog izgleda. Allah je uništio. Oni su govorili, men ešeddu minna kuve. Bili su nevjernici, dakle, i to je osobina, hvalisanje svojom snagom, te osobina nevjernika toga, to nije dostojno vjernika. Ne smije se naći pri vjerniku. Govorili su, men ešeddu minna kuve. Ko je to snažniji? od nas, pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar ne znaju oni da onaj koji je stvorio, odakle su počeli, kako su nastali, Allah je stvorio, on ima veću snagu od njih. Zato se dobro čuvajmo nasilja, nepravde, već onu snagu koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao i unutrašnju i vanjsku. Dao nam inteligenciju, dao nam um, pamćenje i ostalo. Dao nam snagu manjsku, odnosno dao nam položaj, funkciju, time pomažimo Allahov vjeru. Pomažimo Allahove subhanahu wa ta'ala iskrene roboje. Pomažimo slabašne, nemoćne. Zalažimo se za popravak stanja u društvu. Na takav način iskoristimo svoju snagu. Moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari tu snagu sve dok je ona dobra za nas. Da usmjeri tu našu snagu u pokornost Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala el qavi el metin, onaj koji ima neizmjerno veliku snagu i onaj od uvijek i za uvijek s njim, ne napušta ga ni u jednom trenutku, niti ga u bilo kojem trenutku snalazi slabost, nemoć, malaksalost. On, Allah, je kadar da sve obskrbljuje jer je on najsnažniji i on je kadar da sve one koji ne vjeruju u njega i koji poriču njegove dokaze, Allah subhanahu wa ta'ala je kadar da ih kazni. Najbolje se njegova snaga ogleda u stvaranju arša i kursija, u stvaranju nebesa i zemlje, u stvaranju sunca i mjeseca, u stvaranju ljudi na dunjaluku i ponovnom oživljenju sutra na ahiret. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili govor o njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, da kroz ta njegova lijepa imena i uzvišena svojstva još više upoznamo i zavolimo našeg gospodara i da ako Bog da to bude razlog povećanja naše pokornosti, našeg ibadeta samo njemu uzvišenom Allahu.